أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا بیان دعوی سوره مره ثانیه الله سبحانه و تعالی تردید شرک عملی و فعلی را میکند سروران گرامی چهار مسئله بسیار من در قرآن عظیم و شاد که شاید از شروع قرآن الان شما میخوانید اون چهار مسئله با حکمهای جداغانه یکی تحریمات الله دیگر تحریمات غیر الله نزور الله نزور غیر الله تحریمات الله اون چیزهای را میگن که الله آنها را حرام کرده تحریمات غیر الله اون چیزهایی را میگن که غیر خدا آنها را حرام کرده الله حرام نکرده نظور الله نظرهای الهی که برای تقرب و خوشنودی الله تعالی تقدیم می شوند چه آن نظرهای الهی وجه نقدی باشند پول باشند دامی باشند، گاوی گوسفندی شطوری و چه دیگه چیزی باشد که به خاطر خدا داده بشه این همه نظرن، حتی یک لیوان آب حتی آب هم نظر خدا هست کسی آب میده چای میزنه تا مردم آب بخورن آب میده آب سر فراهم میکنه برای مردم جای مردم نیازمند به آب سر هستن همه نظر الهی و نظور غیر الله اون چیزهایی که برای خوشنودی غیر الله داده میشه حکم این چهارتا جدا جدا هست تحریمات الله چیزهایی را که الله حرام کرده حکم اینها اینه که در اعتقاد هم اینها را انسان حرام بدانه و عملا هم از اجتناب بکنه تحریمات الله حکم شنینه که در اعتقاد هم انسان آنها را حرام بداند و از استعمال و استفاده آنها استناد بکند مثلا میته هست لحم خنزیر ما لبهی لغیر الله هست این چیزها را که الله حرام کرده انسان در اعتقاد هم اینها را حرام بداند و عملا هم از آنها اجتناب بکند یعنی از اونها استفاده نکنه تحریمات غیر الله حکمشون چیز جدایی چیزهایی را که غیر خدا حرام می انسان در اعتقاد آنها را حلال بداند و حتی المکروه از آنها استفاده کند به استعمال خودش بیارد مثلا آوای این جنگل را که قبر باید بستانیه مردم شکارش را خوردنش را اینها را حرام میدانند چون اینا شکار این جنگل یا کبوترهای که سر قبرهای بندگان خدا هستند این چیزها را اونها حرام میدانه استفاده انشون حالا که خدا اینها را حرام نکرده اگر بدون مالکن مالکی ندارن همینطور آمدن جا گرفتن خب چیزهای مباح هستن شکار مباح برای مسلمان بخوره اینها مشابهت با حرم الهی کردن چون در حرم الهی سید و شکار حرام اینها کمرها را هم حرم قرار دادن و سید و شکار و مثلا کبوتر قمری این چیزها را اونجا ممنوع میدانند شکارشون ممنوع میدانند حرام میدانند مسلمان نباید آنها را حرام بداند بلکه آنها را حلال بداند و حتی المکتوب فی سیخ کباب بزنه و بخوره این تحریمات غیر الله است آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده انسان اعتقادا آنها را حلال بداند و حتی المکتوب از آنها استفاده کنه نزور الله اون چیزهایی که برای خدا نظر داده میشوند هر چی باشه از حیوان گرفته تا شیرینی و تا نخود و همه این نظرهای الهی را اعتقادا هم حلال بداند و از آنها استفاده کند نظر خدا همه چیزی که الان توی مدارس میان اینها نظرهای الهی هست. گاو گزفند شطور پارچه روغن برنج این همه نظرهای الهی هم باید انسان اعتقادا این را حلال بداند و از اینها استفاده کند و دیگر نظرهای غیر خدا هست نظور غیر خدا اعتقادا هم انسان آنها حرام بداند و عملا هم از آن رشت این نظر غیر خدا ببینید تحریمات غیر خدا را حلال بداند و حتی مسئول از آنها استفاده کند و نظر غیر الله را حرام بداند و اعتقادا حرام بداند و عملا از آنها اجتناب بکند بین اینها چرا فرقه برعکس اعتقاد مشرک خدا دستور داده تحریمات غیر الله را اون غیر خدا استفاده از آنها را حرام میداند الله تعالی گفته اینها حلال من حرام نکردم شما چی کار داری حرام میکنی حالا ما در سوره انعام و مائده تشکیل مثلا میاد بسیاری از شطورها را بسیاری از گوسفندها را مشرکین استفاده انها را حرام میدانستن الله تعالی گفت نه حق نداری این چیزها که من خدا حرام حلال کردم شما حق نداری من حرام بکنی من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق تفصیل این مسئله در سوره انعام میاد انواع محرماتی را که مشرکین درست کرده بودن خب نزول غیر الله را که برای غیر خدا نظر میشه مشرک اونجا استفاده از آن نظرهای غیر الله را ذریعه خوشنودی میدانند شما برعکس کنید چون نظر غیر الله شده این نجس مردار از این استفاده نکنید الله تعالی گفت اون دامی اون شیرینی اون آبی اون شربتی که برای خوشنودی غیر خدا داده میشه این قطعا حرامه و شما حق استفاده از اون ندارید احانت نظر غیر خدا حرامه این مسئله را قرآن عظیم الشان با قوت بیان کرده که تشبیه تحریمات الله تحریمات غیر الله نزور الله نزور غیر الله در سوره بقره هم میاد در سوره مائده هم میاد در سوره انعام هم میاد و در سوره نه با هم غافی هست اینجا یا یوحناس بیان تحریمات غیر الله آن چیزهایی را که غیر خدا حرام کرده اونها را حرام ندانید کلو کلو را معنی آم میکنیم استفاده کنیم. از آنهایی که در زمین است حلالا طیبا در شریعت محمدی ممنوعیتی نداشته باشند حلال هم باشند طیب هم باشند مال دیگران حلال هست که طیب نیست حالا یک دوستی نگو بابا مولا تو همین کارش کار میگی حرامه گاوه دزدیده بود گوسفند دوستی بود پولها را دزدیده میگه این پولها حرامه این گاو حرامه این گوسفند حرامه حرام نیست لیکن تهیه نیست چون مال دیگرانه مال دیگر را خوردی برای تو خوردنش حرامه برای صاحبش که حرام نیست پول دیگر را بردی خوردی محصولات زمین دیگری را بردی خوردی خب برای تو استفاده حرامه طیب نیستن لازم آن چیزهایی را که غیر الله ها در زمین خدا حرام کردن مشرکین انواع اقسام دامه را حرام کرده بودند و به نامه های مختلف هم یاد می کردن صاحبه بهیره هم وسیله تشریحش می آید الله تعالی میگه بخورید یعنی استفاده کنید از آن چیزهایی که در زمینن در حالی که برای حلال باشند در شریعت محمدی و ممنوعیت نداشته باشند طیبا باشند مال دیگران نباشند ولا تتبعوا خطوات الشیطان اتباع نکنید قدمهای شیطان را خطوات خطوه خطوه من قدمهای شیطان را در تحریم اشیاء من حرام نکرده شما حرام میدانی اللہ تعالی سید و شکار جنگلی که بایزید گستامی در اندفت من خدا حرام کرده شما طرف خود حرام میکنی کبوترها و دیگه اشیای خوردنی و حلال قمری ها که سر کبرها می انجام میگیرن این هم مگه حرام همه بکشید بخورید به شرطی که مال دیگری نباشد کبوتر مال دیگری نباشد حالا این که کبوتر مردم تو بازار میگردن و تر سر خانه شما آمدن تو خانه شما آمدن شما شکار کنید و بخورید نه نه نسنگر چیزهایی که در بیابانن مباهن مالک مخصوصی ندارد پس شما بخورید و در تحریم غیر الله در چیزهایی که غیر خدا حرام کرده این اتباع شیطانه در تحریم اشیاء شیطان اتباع نکنی لا تتبع خطوات شیطان، چرا انه لکم عدو مبین انما یامرکم سو شیطان شما را دستور به بدی میدهد در آمار، و الفحشا به بیحیائی در اخلاق و شیطان به شما دستور میدی بگید بر خدا آنچه که نمیدانی در عقاید در رسومات ها همین چیزهایی که سر قبرها برای مردم حرام بیان میکنه مگه اینها را خدا گفته نگفته چیزی را که خدا حرام نکرده شما چرا حرام میگی شما از طرف خود چرا اشیایی را که خدا حرام نکرده شما حرام میگی این تردید تحریمات غیر الله است و شما را شیطان دستور به گناه میدهد دستور به کارهای بیهیایی میدهد من جمله چیه لباس مشرک مکه لباس را به تن نمی کردن که ما با این لباسات گناه کردیم آلوده شدیم لحاظا با این گناهات چطور خانه پاک خدا را تواب بکنیم خب این هم تحریم غیر الله درست کردن تو گناه کردی لباس چه گناهی دار عقل نداشتنی لخت می کردن که ما با این لباس گناه کردیم لحاظا چطور خانه کعبه را تواب بکنیم الله سبحانه تعالی میگه اتباع نکن لا تتبی خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین و دشمن شماره و شماره به گناه دستور میده به وجه این عداوت او شماره را به فحشا و به نختی و بریانی دستور میده و او شماره دستور میده که بگید بر خدا چیزی را که خود شما نمیدانید الله تعالی این چیزا حرام نکرده شما از کجا حرام میکنید بسیاری چیزا الله تعالی حلال کرده مردم دست نمیزنن جنگ هیزم خشکی اون جنگل را هم دست نمیزنن یک زمانی ما رفتیم سر زیارتی به نام پیر اون او سالها زیارت بود و دوروبر او دیگر آیا غیر الله به کثرت کشته شده بود و هیزم دیده نمیشد تقریبا آخر زمستان و اول بهار بود توی پلاس هم سرد بود نیاز داشت انسان که آبی گرم کند و آتش روشن کنه که سردی میخوره تعداد از این تیره مردایی که دور بر پیر سهران گشته بودن بعد ما تبلیغ بودیم سر زیارت پیر سهران مجاور اون دیگه به نام ملنگی بود و خلاصا اون ملنگ خیلی تبلیغ کردیم جوانی ما بود قرآن خاندیم آیات خاندیم او سکوت بود شبا ما را بردم اون طرف من رفتم تا دوربر همون زیارت همون دیوارش و همون سنگه که به زیارت اگر که لنگر منگر زیادی داشتن لنگر می دانی چوبه ها را می بستن و ها را پارچه می داشتن اونجا ایزوم های خوش خوشکی گذاشته بود این کنده های خوشکی ما دیگه گفتم انشاءالله که صبح این کنده ها را میارم و در خانه اون منند آتشی روشن می کنم از آن صبح دادم و رفتم یک بغل بزرگ از اون کنده های توده خیلی هم کهنه بود آوردم یک آتشی بادشاهی روشن آتش بادشاهی را اونهایی که تو زندگی میکنن و قدر آتش را میشناسن میدانن که آتش بادشاهی یعنی چه خیلی با کیف آتش روشن شد آب گرم شد خب اونها که دست نمیزدن هیزم خوش کرد چون سر زیارت اصلا دستش نمیزنن کار خدای پناه بزرگ بگید بر خدا چرا که نمیدانی امروز چقدر انسان ها بر خدا چیزی میگن که نمیدانند بندگان خدا را چه القابی میدن که خدا این القاب را بون بندگان هم اونا را الله تعالی میگه بنده من غلامن کنیزن اینها را میگن مقام خدایی نوز بالله صفت خدایی شبروتی برای خدا هست خدایی برای خدا هست اینها میگن بله اینها صفات جبروتی دارند و الهی دارند اگرچه به صورت زنی ظاهر شده نعوذ بالله صفات جبروتی و الهی دارند اگرچه به صورت زن ظاهر شدن سبحان الله ہی مسیحا گفتن که الله به صورت مسیح ظاهر شده خدا فتوائی کفر برای اینها صادر کرد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وقت بینا گفته می شود برای مشرکین که از طرف خود تحریمات درست کردن اتبعوا ما انزل الله اتباع کنید ما انزل الله را بیان کرده سلاله من التوحید و تحلیل تحلیل طیبات در باب توحید در باب چیزهای پاک خدا برش حلال کرده اتباع کنید رسم و رواج را ویل کنید قالو آنها میگن نه خیر بل بل بمعنی بلکه نتب مالفنا علیه آبانا ما اتباع میکنیم آن چیزهایی را که ایم بر آن چیزها آبای خود را در عبادت اسلام در تحریم سوائر بهائر در تمام این تحریمات غیر الله سوائب و بهائر اینها را من تشریحشون الان نمی کنم فقط شما این لب داره بفهمید انشاءالله ما جا الله من بهیرت ولا صاحبت ولا وسیلت ولا هم اونجا تشریح خواهم کرد در تحریمات غیر الله ما آبای خود را هر چیز را که پدران ما حرام دانسته ما حرام میدانی هر چیز را حرام دانسته ما حرام میدانی الله تعالی میگه در تحریم و تحلیم در تمام ابواب ما انزل الله را اتباع کنیم. آنچه را خدا حرام کرده حرام بدانیم. آنچه را خدا حرام نکرده حلال بدانید حلال خدا را سرورن نگرانید حرام دانستن آنقدر گناه است که حرام خدا را کسی حلال بدانیم. چیزی را که خدا حلال کرده انسان اون حلال را حرام بداند همون قدر گناه است که انسان یک حرام خدا را حلال بداند اتباع کنید ما انزل الله را تو اینها میگن نه ما آنچه که آبا و اجداد خود را دیدیم اتباع میکنیم الله سبحانه و تعالی میگه اولو کان آبا هم لا یقلون حمزه استفهام است و آتفه ما پله محضوف است آیا اینها اتباع میکنن آبا را اگر باشند آبایان آنها که هیچ چیز ندانند در باب دین ولا یحتدون و راه هم نباشند آبای بی علم را اتباع میکنن آبای بی عقل را اتباع میکنن نه علم دین داشتن نه عقلی داشتن اونها از عقل خودشون چیزی تراجیدن از عقل خود این هیزم خوش را حرام دانند دست نمیزنه آیا خدا گفته این هیزم خوش درست شده که انسان اونه و از سردی و گرمی و برای خود غذای درست بکنه دارد کبا میکنه اگر چه آبا اینها عقلی هم در باب دین نداشته باشند هدایتی از خدا هم نداشته باشند آبایی که خود مثل اینها بودن چطور اونها تقلید میشن باید در تحریم و تحلیل اشیا، انسان از ما انزل الله استفاده کنه آنچه را خدا حلال کرده حلال بداند آنچه خدا حلال کرده حرام بداند چیزی را که خدا حرام نکرده دل شما حرامش میکنی این جرمه این جنایته بله تقلید آقای پدران ما حرام دانستن از ما این جای دوستای به نام دهبابی دی زمان زمانی درخت خشک پودایی خدا بداند چند صد سال قبل این درخت افتاده بود و این دست نمی زدن فیزونش دست نمی زدن و نامش بود مرتضا علی نامش که بود مرتضا علی به شرط طالب که توحید را شناختن روزی رفتن تا مرتضی علی دراز کشیده تویش هم بوده و خالیه و تا یک مقداری هیزم گذاشتن داخلش هیزم خشک نرم و کبریتی زدن و بعد هم بعد خدا هم میوزید دیگه مرتضی علی خود شما چوبیه به نام مرتضی چقدر صلح سبحان الله اینقدر چوب بزرگی بود کندی که برای خاموش کردن آتش ماشینه های آتن نشانی از خاش و زایده حرکت کردن به قدرت رب العالمین در مسیح خراب شد. غد بزرگی چون کچکی نه شما فکر کنید خیلی الله تعالی او را کرد بعد از صدها سال که علما آمدن فرقش میشه انواع و اقسام پارچه های اینجا بستن شما دیدی هم اینجا بری هر یکی میره پارچه بنده، بعد اینه باز میکنه مشکل بشاه خاک بر می میخورن خاک شفا خاک شفا اسمش هم از خاک شفا خطیم و قدیم هم میگفته خورده در بلوچی ما خورده ما برای دوشیدی می آورم به دهن ما می ریسن خاطر مادری نداشت خالهای ما محبت میکردن خاطر می آورد دهن ما می ریسن که خوردگ ملک و پیر سهران است و سلطان است که سلطان خاط نام شده بود خوردگ ما زمان سر یکی از این زیارتان رفتم با داییم خدا مغفرتش بکند من اونجا گفتم دای خوردک چیه خاک گفتم من همونجا فکر اینها خاکم محبت که به دهن ما میریختن نامش بود خوردک ما نمیفهمیم دیگه من گفتم اگر سر ما کار رفت خورده زیادی میارم اونجا هم که رفت همه خاک بود همه زمین بود سنگ ها جمع کرده بودند و قبری درست کرده بودند و نامش خورده خورده چیه همین خاکه من خدا میداندم اونجا تو قلب من آمد خب جرعتی نداشتم که حرفی بزنم کوچک بودم علمی چیزی من دیگه گفتم این خاکه چرا میگه خورده و چیزی دیگر این خاکه خب ما نمیفهمیدیم که خاک نام شده خورده و به خوشکی نام شده مرتضا علی این هست اتباع شیطان الله سبحانه و تعالی حالا یک مثال فهمی مشرکین را بیان میکند که مشرک فهم ندارد درک ندارد شعور ندارد عقل ندارد الله تعالی میگه مشرک حیوان است چیه؟ حیوان حیوان صدا میشنود لیکن میفهمد اگر یک شبانی دنبال حیوانات گوسفندا را نصیحت کنه او گوسفندا هوشیار باشید گرگی در کمینه شما را میخوره این گوسفندا صدا را که لیکن میفهمند که دو اونا را داره میکنه صدا میشنوند لیکن فهم نه اللہ تعالی میگه این کافرها این مشرکین در تقلید آبا در تقلید آبا به این حیوانم حیوان صدا میشنود حیوان اینقدر میداند که اینجا من کهت آدم بیاید همینجا بیسته حیوان اینقدر میداند که به من این آقا کاه داده پس دور بره همین آقا میگرده پیشین نمیه لیکن اینها هم صدا میشنوا. میدانند کاه و علف را محل کاه و علف را چراگاه را طبیله را شب بر نمیگرده حیوانات به طبیله خود لیکن هیچ شعوری ندارد به اینی اللہ تعالی میگه مثال دائی کافر مثل رائی گوسفنده از رایی جز صدا دیگه چیزی را نمیفهمه میفهمه البته صدای رایی را میفهمه وقتی شما حیوان را صدا بدهید به اون صدایی که برای اون حیوان معموله خورن نیسته همین دو گوش را خوش میکنید نیسته خیر میکنید حرکت میکنه این خاطر اللہ تعالی اینا که اتباع آبا و اجداد را که آبا و اجداد آنها هیچ علمی و دانشی نداشتند اللہ تعالی تشبیه یک میده بی خاطر برای مانا درست شدن مثال سوفهمی مشرکین دین حضرت استاد علیه خدا رحمتش بفرماید چطور اتباع داده آیات را خب بعد از مثل لفظ دائی مکتره مثال دایی کفار مثل اون کسی هست که صدا می دهد اون دامهای را که اون دامه ها نمیشنوند از این آقا الا دعا و مگر صدای او و فریاد او را شبانه از فاصله های دور گاگای رمه را جدا میده و اون رمه های تربیت یافته که چوپان خوب باشد به صدای این چوپان این دامه ها میبینی که مسیر خود را عوض کردن داشتن میرفتن چوپان از این دست صدا میده این صدای بلند چوپان اون دامه ها متوجه میشه اللہ تعالی میگه این حد هیچ چی نمیدن صدا را میشنوند او چیخ را و فریاد را هم میشنوند دعا به معنی صدا هست و ندا به معنی جیخه فرق دعا و ندا را برای شما یکی صداه یکی جیخه صم این خبر مبتداش محدوده اینها ترن از به حق و حقیقت بکن اینها گنگن از بیان حق و حقیقت عمیون کورن از دیدن حق و حقیقت لحظه فهم لا یعقلون اینها عقل ندارن چون که حواس آنها مختل شده اینها دامن و دعوت دایی مثل همون فریاد رائی رائی چیز میکشه دامها را میتونه تفهیم بکنه صدا هم میشنون فریاد هم دامه دامها میشنون دامه کاملا فریاد را میشنوه من ارز کردم شما ندیدی رمه به فاصله خیلی دوره وقتی این رای از اینجا جیخ میکشه همونجا رمه هم متوجه که دیگه ما باید سرده چطور اولا همه اینها صدا را از دور هم میشنو و باز هم متوجه میشن. و دامه ها که از صاحبان خودشان خوب خدمت دیدن صدا را هم تشخیص میدن که صدا صدای مالک است و های هستن که فقط با مالک رامن و برای مالک تسلیمن دیگه غیر مالک بره اونها تسلیم نمیشن نه سواری میدن نه پار میدن میبرن دو لیکن اگر مالک بره میشن کاملا الله سبحانه و تعالی مذمت کرد خب ای تحریمات غیر الله یا ایها الذین آمنو کلو کلو را معنی استفاده خود بیاری طیبات یعنی آنچه که ما شما را رزق دادی از طرف خود حرام درست نکن الله تعالی میگه از آنچه که ان طیبات اضافت طیبات بس به طرف ما رزقناکم اضافت بیانی هست یعنی بخورید حالا یک چیز خوردنی نیست آب این نظر غیر الله نمیخوره تا ببر سر زیارت باز میکنه و نظر ملک شیعاتور در زاهده میخوره باید بره همونجا خب خدا که نگفته خدا گفته اینجا خوردنش حرام میدانند کس کردن که نظر می کردن برای معبودهای غیر الله تا به سر زیارت نمی رفت نورا سوار می شدن نورا می کشتن نمی خوردن اللہ تعالی می این کجا من برای شما همینجا حلال کردم اینجا نیازمندی نمی خوری که بله سر زیارت می برن من که نگفتم بری سر زیارت اینجا خوردنش حرام میدارد اونجا حرام میدارد الله تعالی میگه اگر نظر منه پس اینجا بخورش الله تعیین نکرده برای نظرها وقت و زمانی خب برای بعض یه کرده مثلا برای قربانی زمانی تعیین بعد از نماز عید در شهرها زمان قربانی شروعه در تمام دنیا تا غروب آفتاب روز بیستهم یا دوازدهم دوازدهم سه روز قربانی ده اونا روستایی بعد از صبح صادق میتونه قربانی رو بکشه برای اون زمان را خدا تعیین کرده شریعت و برای شهری بعد از نماز قربانی این قربانی وقت تعیین باقی قربانی ها که خدا وقت شنطایی نکردنی هر زمانی نظر کردید بکشید و بخورید و بدهید کل گوسفند را نظر میکنی میدید نسبتی از آن میدید همه اینها نظر الهی پس ای مسلمان شما بخورید از پاکیزه هایی که ما به شما رزق داده ایم شکرول لله و فقط شکر گزاری فقط خدا برای خدا بکنید اینا این دام نظر الله است، فقط برای الله بخورید و بدهید بزار الله باشید ان کنتم ایاه تعبدون خوب متوجه اگر واقعا شما فقط خدا را پرستش کنید نظر برای غیر الله ندهید حرام به خاطر غیر الله نکنید چیزهای را که اللہ تعالی حرام نکرده شما حرام درست نکنی دانا اگر واقعا شما خدا پرستی اگر واقعا بنده خدایی پس چرا چیزی را که خدا حرام نکرده شما حرام نکنید؟ خدا به ما گفته برای انبیاء و اولیاء نظر بدی ببین سر قبرهای آنها انصافا اللہ تعالی به ما دستور داده اگر داده و حاکم برهانتون کجا خدا به ما دستور داده اللہ تعالی میگه زمین من فهم کردم و زمین را من سبز میکنم و دامه من به ثمر میارم شما نظر برای سلطان میدید مردم این دیار ما چاریتی بودن یعنی گوسفند نر چهارم بزغانه یا بره نظر سلطان بودن حتما برای سلطان نظر کردن یک سنگی نامش کردن سلطان یک سنگی نامش کردن پیر سهران یک سنگی نامش کردن نمیدانم ملک سیاه یک سنگی یک چوبی نامش کردن بی بی دوز ظلم نیست اگر واقعا شما خدا پرستی تو آنچه را خدا حلال کرده حلال بدانی بخوری و نظر برای خدا بده اصل بیان نزول غیر الله هست آن چیزهایی را شما برای غیر خدا نظر می کنید آنها حرام تا زمانی که اعتقاد شما برنگرده و شما موحد نشیدید او حرام انما حرم علیکم المیت شما از خود ببینید در آیات ما قبل بیان تحریمات غیر الله بود از اشیاء مشرکی برای خشنودی معبودان خود حرام کرده بودن مثلا نظر معبودان خود را تا به سر معبود نمی رفت حرام می دانشتند خوردن آنها را سواری آنها را بار آنها را پشم آنها را شیر آنها را حتی بعضی از دامها شیرشون حرام می کردن که نظر معبود کسی نمی تونه بخوره و گوششان می بریدن برای معبود اللہ تعالی گفت این چیزایی که شما از طرف خود حرام کرده اینا من حرام نکردم بخوری، اینا پاکیزه من برای شما حلال کردم هر جا قدرت داشتید مقدور برای شما استفاده کنید آنچه را که خدا حرام کرده حرام بدانید انما این کلمه حسر به اعتبار تحریمات غیر الله است بسیاری چیزها آره را غیر خدا حرام کرده الله سبحانه و تعالی میگه آن چیزهایی آره را که شما حرام کردید اونها حرام نیستن آنچه که خدا حرام کرده حرامن من جمله انما کلمه حسرت حرم علیکم المیتر آن را شما حرام کردید اونها حرام نیستن خدا بر شما را حرام کرده هر آن جانوری هر جانورها و پرنده ها که بدون نام خدا بمیرن که ما حرم میدش میگه ما خود مردش میگیم اینها را حرام کرده شطور گاو گوسفند مرغ وقتی مرد میده شد شطوری که یک میلیون قیمت داره میده شد حرام حق نداری بدین شطور بخوری حالا اگر یک انسان هزار مرتبه نه یک میلیارد مرتبه بسم الله الله اکبر کنه به شطور مرده را ضبط کنه او حلال میشه هرگز حلال نمیشه همه شما اعتقاد دارید مرغ مرده را بسم الله الله اکبر کنید دستر سر شبه بودید حلال میشه چون رفتی تا مرغ شما یه قیمتش دو سه هزار تومن بود بر شیش هزار تومن بود بو غنمویی که هشته هزار تومن بود او مرده هرچی بسم الله الله اکبر کنه و شبه بودید حلال میشه نیکه خدا حرامش کرده چیزی را که خدا حرام کرده بعد نام خدا او را حلال نمیکنه چیزی را که خدا حلال کرده نام خدا حلالیش را اضافه میکنه نیکه حیوانی که مرد حرام هر چقدر قیمت داشته باشد هر چقدر ارزش داشته باشد و حرام خب و دم خونی که از جلو و از مذبه و منحر میریزه این خون هم درست قدیم خون را میگرفتن باقی همراه میکردن این خونه که از مزرعه حیوان و از منهر میریزند، این خونه ها مردارن خدا اینها را حرام کرده کسی این خونه ها را بگیره بپزه بخوره حرام باقی هم را خونه بخوره حرام و قدیم اینا میخوردن این خونه اگر تو کاسه جمع بکنند و بعد خود به خود این خون میبینی منجمد میشه همین خونی که از مذبح میریزه اگر شما در یک ظرفی بگذارید در ظرفی یک دقیقه منجمد میشه وقتی نه بپتید هم دیگه پخته میشه این این خون حرامه حق نداری بکنید هرچی از مذبح و منحر ریخ دیگه حرامه این قرآن گفته دمن نه لحاظ خونی که با گوش تصفیده هست خون خون حرام نیست هرچی خون با گوش میمانه اون خون حرام چرا قرآن گفته دمن مستوها؟ اون خونی که جاری میشود و میریزد اون و دیگه چی که صدا بلند کرده شود بیهی به معنی علیه بر آن لغیر الله بر علیه خدا لوستید و نحمل خندی در وسط آمد گوشت خندی با تمام اجدادش خنزیر حرامه تنها گوشت شگر حرامه بیش حلال نیست استخوانش هم حلال نیست موی سرطا هم حلال نیست پوستش هم حلال نیست چون معظم اجزایش گوشت بوده قرآن من خنزیر بوده. ورنه خنزیر با تمام اجزای خودش حرام و مردار و دیگه آن چیزی که ما اوه اهلا به معنای رفع صوت صدا بلند کرده شده است بر سر آن لغیر الله برای غیر خدا این نظر سلطان این نظر فلان امام این نظر فلان ولی صدا بلند شنی نمی کنند قدیم که تو این دیار چند تا دوستان ردیف می کردن اول این نظر خدا این هم نظر سلطان این هم نظر پیر شهرا حالا ما از دیار خودم دارم حرف می زنم شما هر یکی نظرهای دیار خود را بدانید به هر کسی به یک نامی نظر کرده اللہ تعالی میگه هر آن چیزی ببین لفظ ما و لفظ ما برای عمومه دام باشد شیرینی باشد نخود باشد هر چیزی که صدا بلند کرده شود بهی علیه لغیر الله برای خوشنودی غیر خدا برای رضامندی غیر خدا ولا هم که آب باشد ولا هم که پارچه باشد ولا هم که شیرینی باشد نان باشد همه اینها الله تعالی میگه قطعا حرام نه غیر الله حرام و این مسئله به همین روال در چند چهار صورت خدا ذکر کرده سوره بکره بعد میه سوره مایده بعد میه سوره انعام و بعد میه سوره نه الله تعالی این چهار تا از محرمات را ذکر کرده عرب ها میتا هم میخوردن لحظه لحم خنزیر یهودی ها و نصرانی ها میخوردن دم مسیح هم میخوردن و نظر غیر الله را هم تا آخر میخوردن لذت هم میبردن الله تعالی همه شما و هر جا قرآن که ذکر کرده ما اوهل بهی لغیر الله را با لحم خنزیر همراه کرده بزرگان دین فقها که علم استنباط را داشتند تا اینجا هم تصریح کردن که هر آمدانی که برای قدوم امیر در جلوی امیر کشته می شود امیر چه استاندار باشد چه حاکم باشد سعد که باشد چه رئیس جمهور باشد اون دامی که در جلوی امیر کشته می شود فقهای احناف و بلکه میگه فقهای اهل سنت تصریح کردن که این هم در ما احل به غیر الله داخلت و حرام امروز هم که در قدوم حاجی ها می کشن گسمنده ها را ردیف می کنن و جلوی حاجی و بیر دست و پای حاجی را معتمد گاب و گوسفند می کشن این هم از نظر فکر احناف و اهل سنت حرام این هم در نظر غیر الله چرا؟ اینه بفهمید اینجا جان این حیوان را برای غیر خدا میده جان نفس روح یعنی این حاجی و معتمر شده مقدس پس در کدوم اون باید گاوی کش من به آنهایی که نظر می کنم جلوی حاجی ها ها را میبرم کشم به آنها میگویم که شما یک روایت بیاری ثابت کنید که سید الاولین و آخرین وقتی از حج و عمره برگشتن در حدود پیغمبر اسلام کسی یک گوسفندی یک مرغی یک شکلی کشته تاریخ بیاد ورق بزنی هر عملی که انجام گرفته مکتوبه ما مدعی در برابر یهود و نصارا که سیرت پیغمبر ما کاملا مکتوب با ما هست بزرگان دین تاریخ نوشته کردن کتب احادیث را جمع کردن و فکر هم که شرح قرآن و حدیث هست آیا در قدوم سید الاولین که از جهاد برگشته از حج برگشته از عمره برگشته آیا یک گوسفندی کشته شده بیاری دلیلش ثابت کنیم از تاریخ بیاری ثابت کنیم از کتب حدیث بیاری ثابت هیچ چیزی نبوده این یکی از اون اتباع شیطان است که الله تعالی فرمود ولا تتبعوا خطوات الشیطان دام خدا داده یک حاجی رفته حج و عمره خدا بداند که کدوم حاجی به حج عمره رفته حج و عمرش مقبول شده گناهش بخشیده شده اگر فوقش هم که بخشیده بشه گناهش مورد عفو بخورن او یک بنده ایه یک بنده عاجز و گناهگاریه خدا بهش عفو داده حالا شما برای او او را خدایی میدهید و در جلو او سر دانه خب با مهمانی چی ما میریم به خانه عزیزمان برای ما میره گوسفندی بزغانه میارد و یک جا کباب میکنه میده فرق که نظر غیر الله با مهمانی چیه مهمانی میکشیم میره سرور گرامی در مهمانی مقصد دادن گوشت یا روح را پیدا کردن ها من آمدم در خانه حافظ صاحب و خانه آور سرش را بوری لیکن موقع نهار خروط آور سرش رو خدا من هرچی طرف اون طرف نگاه می کنم بابا خبری از گوشت نیست شما بگی من از این میزوان خودم خوشنود میشم چرا؟ هدف من بوده که گوشتی به من میرسه بزغالت صدا داد و کارد هم صدا داد تیف شد و لیکن سر سفره خروس آورده شد بازنجان آورده شد هرکه میگی می میزبان ماره اکرام که نکرد کرد لیکن هدف نگاه کن من رفتم به خانه عزیزم در زدم در باز کردم ماشاءالله بزرگان عزیزم توتش دارم میکنم خوشحال شد که ماشاءالله رفیق ما آمد فورا خوشحال نمیشه حد در و این مزغانه را پایین میاره اول میخواست خودش مقداری بخوره مقداری توی ماشاءالله فریزر بگذاره به قول یک بلوچی توی بخیل بگذاره دو بار قدیم سعی بودی یک گوستان میکشتی میپختی میخوردی میدادی حالا بخیلی درست شده در کنج خانه هر چی که احساس میکنیم اضافه پخته ناپخته داخلش میکنیم اول که میخواست اینه بگذاره تا فردا پس فردا لیکن امروز دید دوست آمدن همه را برد تو کرد کبابش کرد و آورد سرشون شالیم هم آورد این شد فرقشه هدف در مهمانی دادن گوشته همانطوری که هدف در کسابخانه چیه قصابه هر روز هر صبح چقدر گاو دوستان به شطور در هر شهر بزرگی مثل زاهدان میکشند هدف آنها روح را پیدا کردن نه هدف آنها اینه که این گوشتش این گاو این دوستان شطور بره به فروش و در برابر آن به ما سودی برسه فایده ای برسه الکی خود را به خون میزنن و آغشته میکنن قصابه ها اونها هم میکشند لیکن آنجا هدف فروش گوشت و استفاده گوشت و اونها هم اطاق اینه که از این گوشت هم به ما فایده ای برسه اگر ده هزار گرفتیم پانزده هزار به فروش بده پنج هزار سود ما بازه لیکن این را که جلوی عمرا می کشن این را که میبرن جلو حاجی ها می کشن هدف گوشت نیست هدف مهمانی نیست اگر هدف گوشت یا مهمانی بخانه بکشن هر که برای حافظ که ملاقاتی هاش بیان دو پذیرای می پرستد تا گسفن تو خانه بکشه تو کستاب خانه بکشه بر کستاب خانه تحت بلاش گسفن بیاره کسی که ممنون کرده و این مستحب هم است بلکه مهمان نوازی خودش یک عبادت بسیار بزرگه حضرت ابراهیم علیه السلام و جاء به اجل الحنیس شما این نبیدی گسانه را در جلوی جبرائیل و میکائیل مهمانه کش فراغ الى آخری از محضر مهمان های یواشی بلند شد و رفت راقا شمینه همینه ازدهبا در مهمانی هدف دادن گوشته رو را پیدا کردنه جلوی مهمان شما صد تا گوسفند و موقع نهار بهش جان دید اگه شما مهمان اکرام کردی و اون مهمان از شما خوشنود میشه نه شما مهمان اکرام کردی و نه مهمان از شما خوشنود میشه سیزده دوست بکشید و در مهمانی گوش دادن هدفه و گوش دادن که همه ما بر خاطر گوش بخوریم خود ما بخوریم مهمان ما بخورد و در قربانی چیه که خدا گفته که اون محبوب و حیوان را سرمایدار کسی که خدا بهش پول داده و پول قربانی دارد مقصد اونجا جان این حیوان را برای خدا گرفتنه این خاطر قربانی را اگر شما به یک زنده خیرات بدید و اون نکشد بقالتن این قربانی شما ادا نمیشه. در قربانی هدف اینه که باید این جان برای جان آفرین فدا بشه قرآن فرموده لن ینال الله لهم گوشت قربانی که به خدا نمیرسه ولا ها. خونش هم به خدا نمیرسد ولکن یناله تقوا به خدا هم چی میرسد تقوا هست اون تقوا چیه شما خدا را معبود میدانید و صاحب حق میدانید و محبوب خود را برای این محبوب تنم این به خدا میرسد بی خاطر سروران گرامی هر نظر غیر الله خب این نظری که میبرن سر زیارت ها یا برای غیر الله نظر میکنن اون به غیر الله گوش میرسه به غیر الله خون میرسه چه چیز میرسه او بلند میشه حضرت میخوره گوش دادن حضرت مقصوده یا اونجا ناشه قرآنی هستن میخورن گوشت لاشه خورن میخورم و خون هم تو خیابان و کوچه میریزه و خب به هم میره لحظا اینجا میگن که ما برای تو قربان کردی تو محبوب ما بودی و نگو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا که حب الله همانطوری که برای خدا قربانی میدن برای آنها قربانی میدن این نظر غیر الله حرام است ولحظه اینا بدانی تمام هم چیزهایی اینها را بزرگان دین در نظر غیر الله شارعین قرآن مفسرین قرآن سنت رسول علیه سلام لعنت کرده چند نفر را یکی از اون چند نفر فرمود کسی که برای غیر خدا خیر زد میکند لعن الله من ذبح لغیر الله لہذا در تفاقیر ما احل بهی لغیر الله را با ما ذبح لغیر الله معنا هم کردن این تفسیر به نوشته شده یکی از ما احل بهی لغیر الله نظر خب اینو ما چرا مانع کرده چرا نگفتم مانو در لغیر الله حرمت چه زمانی قطعی میشه او زمانی که زب میشه آقای نظر کرده این گوسفند را برای ملک سیاه آمد در دستگاه دارالعلوم زاهدان قرآن خنید یعنی. نظر اونجا خانه بسته تو متوجه شد که این نظر غیر الله حرامه اعتقادش عوض شد اعتقادش شد عوض شد دیگه من نظر برای غیر خدا نمیدم برای هیچ احدی جز خدا من نظر نمیدم نظر برای الله موحد شد اعتقاد قبلیش عوض شد خب او حرام نمیشه که نظر کرده او الان نظر خدا شد و به مسجد مکی آورده شد به جای سر ملک خب این میشه حلال لیکن نظر ملک شاکر در خانه کشت گوشتها اونجا بودن و آمد مسئله توحید را فهمید به طور مثال میگم الان چون باید به نام غیر خدا و برای نظر غیر خدا کشته شده حالان که توحید آمده توحید آمد ملای آمد واس کرد تبلیغ کرد مسائل بیان کرد او فهمید حالا تدارک نمیشه او زب شد برای غیر خدا حرمت او ثابت شد بر به این خاطر مفسرین با ما صبح لغیر الله معنیش کرده ورنه هیچ لغت اوهل را به معنی زبه نکرده اگه اون تفسیر به نو هست تفسیر به مراد و مقصود هست اکثر نظرها به صورت دام بوده، اکثر نظرها به صورت دام بوده باز الله تعالی همین قد احسان کرده که همین محرمات الهی میتن از دم از لحم خنزیر ما اهل بهی لغیر الله در صورت استرار حلال شما مستر شدید هیچ غذایی جز یک گوشت خوب یا خوب دیده نمیشه و گرسنه شدید و میخواهید از گرسنگی از زمین نتونی بلند تا به اندازه ای که حیاتی شما باقی میماند از تکه گوشت خوک بخورید از میته بخورید از همین نظر ما اهل نبی غیر الله بخورید اگر هر چارتا جلو شما اینجا میته است اینجا خونه اینجا لام خندیر، اینجا نظر غیر الله است از میته بخورید اگر میتر نبود خون از خون بخورید اگر خونی نبود خنزیری بخورید اگر خنزیری نبود با نظر غیر الله اینجا حرمت اینها به همین ترتیبه حرمت ما اوهل نبیه، خیر لغیر الله غلیظتره باز حرمت خنزیره باز حرمت دمه و کمتر حرمت میتت میتت نام خدا بران گرفتن شده جان آمده و خون کسید در وجود او باقی با خون با گوشت بحث شد این خاطر میته هست ورنه دیگه همون گوشپنده که شما بسم الله الله اکبر میکردید و سر میگوریدید حلال حلال طیب طیب پاک پاک یک یهودی یک هندوی مسلمان ها را تانه گفت حیوانی را که خود شما سر میبرید و آنی را که خدا میکشد نمیخورید عجیب شما مسلمان هست گوسفند همون گوسفنده عقل نگاه عقل در برابر حکم آمد ظاهرا کوچ همون کوچه ما بسم الله الله اکبر می کردیم حلال طیب بود بره همون بره لیکن وقتی می میره میته ما نمی کنیم که مردار شده حرام شد. ما بلوچه میگیم حرام شده نمیگیم حرام شد عالم دید که اگر من میگم قرآن گفته که اینه که شما سر میبوری حلاله و آن چیزی که میمیره و سرش بریده نمیشه او حرامه قرآن به ما گفته است او که قرآن را کتاب خدا قبول دادن اگر او کتاب خدا قبول میده اعتراض نمیکن این عالم دانایی کرد و یک دلیل عقلی در برابر عقل آورد گفت ببین یک شیری در خانه تو نسل و آب چانی من تو وصل میکنی و از آن شیر هم مینوشی و هم غسل میکنی و هم وضو میگیری هم تو دهن میریدی هم روی سر میریدی یک شیر را خدا در وجود تو وصل کرده خدا وصل کرده تو هیچی نکردی نه از آن شیر الهی که وصل کرده نه تو میخوری نه غسل میکنی ها از اون شیری که خدا وصل کرده از اون منبع آبی که خدا درون تو وصل کرده نه میخوری نه غسل میکنی نه تو دهن میریزی نه روی چهره میریزی هیچ شد تو شفا با مثالی هر عقل را با عقل باید جواب داد او با عقل پوچ آمد و قیاس کرد این هم با عقل خودش که خدا او را بسیرت داده بود او را ساکت کرد بودش بله هر چیزی را که خدا کرده است مانش نیست که مردم حتما باید استفاده کنید بله همون خدا میتر را حرام کرده و مذبوحه را حلال کرده و بعضی ها میگه ما نظر میکنیم گوش کنیم ما نظر میکنیم برای غیر الله لیکن موقعی که سرش میبینیم بسم الله الله اکبر میگیم آیا بسم الله الله اکبر این حلال نمیکنن نه همان طوری که بسم الله الله اکبر میٹا حلال نہیں کرے بسم اللہ اللہ اکبر خنزیر حلال نہیں کرے بسم اللہ اللہ اکبر سگ و کر حلال نہیں کرے همه مولوی ها جمع بشن و همه بگن بسم الله الله اکبر سر خر را ببرن گوشتش حلاله سگ سر را ببرن گوشتش حلاله و بسم الله الله اکبر حلال را حلال میکنن حرام الهی را حلال نمیکنه تا شما دشمن رو میگی حرام حرامه همون طوری که الله تعالی میتر حرام کرده همینی که نظر برای غیر خدا میشه همون خدا حرامش کرده هزار مرتبه هم بسم الله الله اکبر میکنی و سرش بجوری حلال نمیشه میشه همچنین حاجی مهره حاجی که هم میبندند حالا اگر سیدی شکاری حاجی کرد و خب بسم الله اللہ اکبر کرد و سرش دبول او حلال میشه یا حرامه شما مگر مثلا نمیدانی من برای شما میگم حرامه حاجی کے احرام بس اگر سید و شکاری کرد و میلیارد مرتبه این حاجی بسم الله اللہ اکبر بکنه و سر این سید را و شکار را حرام حرامه محرم ببوره ہے حرام و حلال کننده الله هر چیز را که خدا حرام کرده حرامه حلال نمیشه به خاطر اللہ تعالی میگه نیز اینقدر آسانی گذاشته است که هر که مستر شد در حالی که غیر تجاوز کننده باشد و غیر طلب کننده ببینید باغن و عادل اینه بفهمید باغ به معنی طلب کننده لذت در صورت استرار برای لذت اجازه نیستی و از ضرورت هم بالاتر تجاوز کنی جایز نیست لیکن امام شافی رحمه الله میگه اگر کسی سفر گناه ندارد برای بغاوت دارد می رود حالا ناچار شده گرسنه شده نمی نمیتواند پیش خنزیر بکنه و اگر تجاوز کرد اون هم کنه بکنه لیکن ما این معنی را کنیم مستر خواه در سفر خودش آسی باشد یا مطیع باشد در هر حال او میتواند از میته استفاده کند خب حضرت ما به مطابق مذهب احناف ما را میکنیم هر که مستر شد بخوره فمن استر را بخوره کلو لیکن غیر طلب کننده لذت باشد و غیر تجاوز کننده از حد باشد تو فلا اسم علیه مستر شد فاکلا فاکلا پس خود غیر باقی و غیر عادی یعنی طلبگار لذت نباشد و تجاوز کننده از حد ضرورت هم نباشد تو اسم علیه بر سر آن مستر گناهی نیست چرا الله غفور است در مورد استرال اف گناه کرده رحیم است اجازه داده همین قاعده بزرگی فقهای ذکر کردن که از ضرورت تو بی حل محضورات ضرورت بسیاری از ممنوعات را حلال می کند این ضرورته شما مختر شدید از تشنگی می خواهید بمیرید حالا شرابی به جلوی شما آمد اگر نخورید میمیرید حالا این برای شما حلاله بخورید تا زندگی شما باقی این هم محضوره شما گرسنه شدید دیگه هیچ چیزی یافت و غیر از این محرمات الهی ظاهر شما از گرسنگی میخواید بمیری غیر از سگ دیگه هیچ چیزی نمیاد همین سگ از سرش ببرید و کبابی بکنید اندازه زندگی بکنید اما سر غیر باقی ولا آت خریه دیگه هیچ چیزی نمیاد یه خری باش هم اگر این خر را نکشید و نپذید و نخورید نمیرید از گرسنگی بکش میخرا بپس و بخور هوا اندازه که ضرورت تو نباید نفهمیدی؟ این همونه که خدا مهربانه حالا عکس گرفتن حرام لیکن شما را به حد جمره نمیگذارن تا عکس نگیری خب این ضرورت ضرورت یک نیازی دنیا همین تصویبش کرده و حاکم هم بدون عکس گذارد دیگه و حتی در سعودی هم عکس شما شکر نمی گذارد لازم مجبورید عکس بگیرید اینجا ضرورت شد محضور ضرورت مباه کرده لیکن عکس یادگاری درست نیست او حرامه او ضرورت نیست فهمیدید؟ این قانون الهیه ان الله غفور رحیم است بخشنده مهربانه در صورت استراب بسیار چیزهای حرام و شما حلال کرده هر جا الله تعالی احسان کرده محرمات را موقت مقید کرده که در صورت استرار هم برای شما حلال میشه مستر همونه میگن که دیگر اگر خورد نیمیده اینه نمیگه مستر که اشتیاع گوشت پیدا شده نان هست رنج هست غذا هست نگه اشتیاع ده اشتغال کوش ضرورت نیست الا الذين يكتمون ما انزل الله هم الاغيار بشنید اونا کتمان میکنن ما انزل الله راست کتاب و یشترون به ثمنا قلیلا و کمی پول بخاطر کتمان گیرن الله همینه امروز نظرهای غیر الله را جلو حاضی ها میبرن میکشن هیچ کس هیچی نمیشه این کتمان من اعتقاد من اینه در تحریم در ما اهل بهی و در تحریمات غیر الله خیلی کتمان شده است الله تعالی دانسته و این کرده چه ارتباطی این آیه با ما کم دارد کلام رب العالمین ما کن محرمات ذکر کرد ما دارد تحدید می کند که این چیزهایی را که من خدا حرام کردم شما حکم حرمت اینها را بیان نظرهای غیر الله را حرام بیان کنید ورنه حرام بیان نمی کنید که نظر غیر الله بیاد حضرت بخوره نظر زیارت می خورن و نظرها را کی می خورن همین ها می خورن همین هواداران میخورن و اگر بیان کنن نظرهای غیر الله نمیان نی الله تعالی میگه جهنم میخورن بیگمان سر زیارت ها لاش خورا و میشه نگفت لاش خور خب، افتادن یکی گفت دایی منه تو کرد خدا ببخشه گفت منو ملنگ اللدا سر دیارت ملک شیحکو نه ملک شیحکو نه پیر سهران در سی روز شست تا دوستان کشت شست تا دوستان گفت این از پشت کشه اکیاز سال آبادی یک نوار آمد شست دوستان باش محمد و این شد گوسفند را به مدت سی روز منو ملنگلنگ زدن دو نفری کشتیم و پوست کندیم هر روز بیست بیست تا و اینقدر فی بود و گوش که ما ظرفی نداشتیم من این را زوب می کردم و بعد اینها را توی شکمبه می کردم و بزنها آبیزان می کردم که توی خوش میشه و در سطح زمستان تا از این توی خوش این شاهده نیه هزاران را پوشفند اینجا مردم می آمدن در دور بر اون زیارت اقامه می کردن و مراقب بودند که زواری آمده تحت گوسفند همراه همه همی رفتند و می خوردند و می خواهند اونهایی که زندان به این حکایت را می کنن که این اینقدر دوستان در اینجا کشته میشه سر زیارت ها همین اللہ تعالی میگه اینها کتمان میکنن که میخواهن بخورن اینها آتش جهنم را حرام من خدا را کلام رب العالمین است با هم ارتباط دارن زجر برای اهل کتاب که با وجود دانستن نه حرمت نزول غیر الله آن را کتمان میکنن و میخورن و یهود نصارا این منت را داشتن نظرهای انبیاء و اولیاء را میخوردن الله تعالی فرمود او مولدی ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ما انزل الله من الكتاب تورات انجیل زبور فرقان و میخورن به خاطر این کتمان خرید میکنن کمی پول گوشت گوسفند این پولهایی که نظر غیر الله سر کبرها میریزند و تمام این صندوقه که سر کمره هم و نزورات مزار نوشته نزورات مزار همه این نزورات مزار نظر غیر الله هستن و اینها سخن و حرامن و خدا میگه اینها جهنم نیستن این نظرهای غیر الله هستن الله تعالی میگه اولئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار خنده میخورن در شکم خود مگر آتش جهنم ولا يكلمهم الله يوم القيامة الله با اینها بلوت سلام نمی کند روز قیامت حدث غیر الله خوردم به نام غیر الله خوردن گاز صندوق های حضور نزورات مزار و خب خدا گفته برای مزار نظر کنید برای اولیا نظر کنی گفته خدا اولیا نیازی ندار باقی میگه ایسال ثواب ایسال ثواب ایسال ثواب و ایسال سواب نظر نظر کن به خدا بده سوابش را به پدر و مادر ایسال کن سوابش را به اولیاء ایسال کن که در حقیقت و اولیاء نیازمند نیاز سال ثواب دارن کم ثواب دارن کم ذکر کردن کم تلاوت کردن کم خودشون نظر برای خدا دادن کم حج و عمره کردن اونا که کم بودی دارن محتاج پدر و مادر تو ضرورت دارن قربانی چیه شما برای پدر و مادر خودتان قربانی میکنید هدف الله هست ثوابش خدا به پدر و مادر بده ثوابش را خدا به پیغمبر علیه السلام عنایت کنه اون چیز دیگره این شما نظر میکنید و میبرید سر قبری چیزه دیگره خدا با اینها کلام نمی کند با الله شکورا روز قیامت و خدا اینها را پاک نمی کند از گناه و برای اینها عذاب قریب است اللہ تعالی وعید سخت ادارت میکند لاش قرآن را اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى اینها ضلالت را در برابر هدایت ترجیح دادند دنیای فانی را در برابر هدایت و عذاب را در برابر مغفرت فما اکثرهم علی النار این فعل تعجبه چی چیزی اینها را صبر میده بر آتش جهنم اینها به خاطر شکم آتش جهنم را دارن خرید میکنن زلالت را در برابر هدایت آیات الهیه ذالک این ثمرات گوناگون که الله اینها را از گناه پاک نمی کند با لطف با اینها کلام نمی کند اینها عذاب عظیم دارن چهار ثمره ذکر کرد اینها در شکم خدا آتش جهنم را می خدا به لطف اینها نمیکند. کلام نمی کند الله تعالی اینها را از گناه پاک نمی کند اینها عذاب علیم دارن چرا؟ ذالکن این ثمرات به خاطر اینم که اینها یقین کنید شما کنید که ان الله نزل الكتاب بالحق الله کتاب را به حق نازل کرده تمام دستورات را در کتاب داده و آنهایی که اختلاف دارند در کتاب با اهل حق تو لفی شقاق بعید در یک اناد بسیار دور از حق است شقاق به معنی اختلاف شقاق به معنی اناد اون اناد و اختلاف از حق خیلی دوره دوره بله اللہ سبحانه و تعالی این چیز را بعد یک زجر دیگر اینها نسبت به تحویل ابل خیلی اختلاف کرده ما اللہ تعالی این چیز شما اینقدر اختلاف میکنی نیکی مگه همین که شما رخ را به مشرق و مغرب کنی؟ همین نیکی اختلاف کنار بگذاری؟ اون روح به بیت الله کرده یک حکم خدا یکی از احکام الهی نیکی منحصر در این نیست هزاران در نیکی از این نیکی ها را انجام دید لیس البر نیست نیکی منحصر به اینکه منصرف کنی شما چهرهایتان را به جانب مشرق یا به جانب مغرب لیکن بر نیکی نیکی اون کسی که ایمان درست به احکام الهی دارد ایمان به روز آخرت دارد ایمان به وجود ملائکه دارد ایمان به کتابهای الهی دارد ایمان به انبیا دارد و به پیام انبیا دارد و میدهد مال را با وجودی که مال را دوست دارد به زن قربا میدهد به یتاما میدهد به مساکین میدهد و به ابن سبیل میدهد به اون کسی که در راه خدا محصوله، قدرت کسب و کار را ندارد شب رو تو مدرسه افتاده شب رو تو جبهه جهاد است مسافره بله مسافر این امتحان ببینید در راه خدا فی سبیل الله ابن سبیله سائلین در ماندند از کلام خرج خود و در آزاد کردن گردنها و نماز برپا می کنن زکات می نیکی اینها هستند و خصوصا ایفا می کنند عهدهایی که با خدا عهد کردن که خدا اگر این مشکل من تکمیل شد این نظر بهت میدم این نظر برای تو میدم یک میلیون خیرات میکنم یک گوسفندی خیرات میکنن اینا عهدن با خدا کردن این موارد انفاق میکنن این حتمی کی شما همه گفتید مشرق مغرب کبلا کبلا چی این را اختلاف کردن و خصوصا من خدا تاریخ میکنم آنهایی را که صبر میکنن فی البعثا در سختی های دشمن ذرا در ضررهای جانی و مالی و خصوصا هنگام جنگ باسا فقیری را میگن ناداری را و خب ذرا ضررهای بدنی بر مال جان انسان میاد و خصوصا موقع جنگ در برابر دشمن صبر میکنن من آنها را می میکنم این صابرین منصوب بر امده الصابرین فی البعثا در تنگ دستی ها ذرا در ضررهای بدنی و این الباس و خصوصا وقت جنگ من این صابرین را تعریف می کنم اولئک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون خلاصه این که اینهایی که این عمل را انجام میدن اینها واقعا صادقن اینها صدیقن در عقاید و در اخلاق و در آمال اینها صادقن و اینها متقیان در عمل اینها هستن که از جهنم نجات میکنند بله این نیست نیکی که هوا شما مشرق و مغرب را نیکی در این منحفر نشده ولیکن البر اینجا مضاف مقدر است بر یعنی صاحب نیکی یا اونجا مقدر کنید بلا البر بر من آمن اول ایمان ایمان به خدا چیه ایمان به خدا یهود داشت نصارا داشت نصرانی داشت ایمان بالله ایمان به ما انزل الله ایمان به دستورات الهی حرام خدا را حرام بدانی حلال خدا را حلال بدانی در تحلیل و تحریم حاکم الله را بدانی آنچرا خدا حلال کرده حلال بدانی آنچرا خدا حرام کرده حرام بدانی، آنچرا خدا مشروع کرده او را مشروع جائز بدانی آنچرا خدا مشروع نکرده حرام کرده حرام خدا را حرام بدانی، حلال خدا را حرام بدانی، جائز خدا را جائز بدانی و ناجائز خدا را ناجائز بدانی، این ایمان بالله است ورنه ایمان به ذات الله که همه کافرها باشد نفهمیدی قرآن میں بھی فائن ہوتی ہے وہ یہود کا تو خدا نہ قبول نہ دس نسارا مشرقین مکہ آر سمود تمام ذات خدا نے کیا قبول کرا لیکن ایمان باللہ ایمان بشریعت خدا ایمان به حلال و حرام خدا حلال خدا را حلال بدانی این ایمان بالله کریمه معباد خدا روز آخرت را هم اعتقاد داشته باشید که هر که خود را پابند شریعت بداند او روز قیامت رستگاره هر که شریعت تخطی کنه تجاوز کنه او ناقام او ایمان به قیامت نداره این همه ملائکه کتاب او نبی کتاب ایمان به ملائکه چیه سرورانی رحمی مومن به هیچی ایمان به ملائکه اینه که انسان اعتقاد داشته باشد که الله تعالی مخلوقی به نام فرشته دارد اینها نورانی هست اینها گناه نمی کنند اینها حکم خدا را انجام بدون تمرکز این ایمان به ملائکه روز مردم ممکن وجود ملائکه هستند ملائکه یعنی چی اینها کافر بودند ایمان داشته باشد که با ما محافظان الهی هستند کرام کاتبین هستند آمال حسنه ما را ضبط میکنند آمال سیئه ما را ضبط میکنند ما را محافظت میکنند به ما را موت میدن به فرمان خدا ارزاق را تحصیل از همه معززت جبرائیل است با چهار فرشته معزد جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل خاملین عرض و من حوله این ایمان به ملائکه ایمان به کتاب الاسلام برای جنسه تمام کتابهایی که الله تعالی بر انبیاء نازل کرده همه حق بوده ایمان به تمام نبی ها اینجا من دارم کشار میدم ایمان به امامت ایمان جا چرا زیر هر جا الله تعالی ذکر مؤمن بهی را کرده ذات الله هست یوم آخرت هست ایمان به ملائکه هست ایمان به کتاب آسمانی هست ایمان به نبیین هست و هیچ خدا نگفته ایمان به امامت ائمه چون مؤمن بهی نیست هست اینها جز ایمان میدانند که میگو اگرچه اینها اعتقاد به امامت ندارن امامت ائمه ندارن اینها جز مومن بهی میدانن لیکن قرآن نگفت تمام جاهایی که الله تعالی مومن بهی را یعنی آن چیزهایی که ما باید به آنها ایمان داشته باشیم اعتقاد داشته باشیم امامت ائمه نیست چیه نیکینه که آمن بالله والیوم الاخر والملائكة والکتاب والنبی إن أمر بهی هست و إيمان ایمان ما هم همینه قرآن گفته کلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى الله تعالى عنه و ما هم در ایمانی که به ما تلقین کردن ایمان ما همینه آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و اليوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی این هم در تشریح ایمان گفته است وقتی جبرائیل از رسول الله در حدیث جبرائیل پرسید من ایمان ها تشبیه چی بود برای ایمان همان که در قرآن والقدر خیره و شره اینا قرآن هم گفته ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله خیر و شر فقط از طرف خدا از کسی دیگر نیست ایمان به امامت ائمه در تشریح مومن بهی در تمام قرآن بگردید از قای بسم الله تاسکین و ناس لازم نیست که حتما ما ایمان به امامت ائمه بیاریم جز مومن بهی نیست ایمان به نبیین اینه آن چه بر پیغمبر خدا نازل کرده هست خبر قبول عملا به فرمایشات آخرین نبی خدا اعتقادا همه انبیاء را ما نبی قبول داریم که از طرف خدا پیام گرفتن و به ما رسانیدن و هر نبی در, در, در ابلاغ پیام خدا کامل مگر یکی گفته یک وقتی گفته حضرت یونس در پیام رسانی کوتاهی داشت استثناء کرده نه حضرت یونس پیان خدا را کاملا ابلاغ کرد همه انبیا بودن و از طرف خدا پیام را کاملا ابلاغ کردن خب بحث آمال بوده بدن مال را در حالی که محبوب داره الا حبی دو ضمیر حبی دو مرجع داره مال را محبوب دارند و میدن انسان سیر میشه نمیدانه چیکار کنه میدن نه در حالی که خدا آنها دوست دارند میدن یا علا حبی یعنی مطابق محبت خدا مان خدا گفته بدید مان مال را به چه موارد میدن به ذل قربا میدن نظر نمی کنن بر غیر الله برای پیرها نظر نمی این نظر کردن میدن به ذل قربا میدم به یتاما میدم به مساکی ابن سبیل از اینجا تا کربلا نمیدم اینجا میدم به در ماندگان و در آزادی گردنها و دیگه این, این در قسمت مال انفاق میکنن موارد انفاق را هم قرآن عظیم شان ذکر اینجا فقط فی سبیل الله نه آمده ابن سبیل مسافرین را فی سبیل الله جاهای دیگه قرآن دوش به کسرت گفته فی سبیل الله مصارف را به جاهای متعدد قرآن ذکر کرده انشاءالله در آخر سوره موارد مصرف را هم قرآن ذکر کرده کسی را خرج کنی هم قرآن ذکر کرده خلاصه این همه مواردی که من در خدمت شما عرض کردم اینها نیکی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين